Badok hamalau, kantagintzari behako bat. Arbora deitoz ni arra gai nintzan, ordu batian zen hartu. alagera Egunon, badok eh, hamalau emankizun huntan. Herriaren hiru laurdenak eh, ondoko igandeko rugby partidoari baizik ez askolarik interesatzen, zergatik euskal kantuaren inguruko emankizuna ote galdezka azabiltzate. Agian, egia duzue, baina irakurri nuen bezala, parzke han parle ze deja la edo eskora zerteko, aipatzen deno bizirik dirauen lako, huna zergatik deliberatu dugun emankizunen proposatzia. euskera eder maitea galtzen gaur degu ikusten Euskaldun onak arritzeko da nola ez tiran lotxatzen Larra mendirik astarloari ez da gehiago aipatzen Ez da utxegin gorik ondo badegu pentsatzen. Galdu dira de oitura ona, galdua degu euskera. Ola bagaude eun urte barru, galdu da gure izena. Erroa ziran bezela. Era guztelik aurrez da, gure euskera haigatzen bada, gure euskaldunak ez gera. Nola isildu eta barkat, etorkizunen kondaira Arrazoiakin esango digu Nundira zuen oitura Damu dute bai gaur euskalduna Lotxapizka bat dutenak aspaldi esan duten bezela izon iak intxuena Dala Parisen eta Londresen Iak asko badira Euskera asko liburu zarren ondoren ira. no gera mu eta gure semea Beti euskera zitzegin bada oso zarta gaztea Esan ez denin denogera bedi galdu euskera zion Gonzal Mendibilek kantu ederuntan. Eta ez bedi galdu kantua huna zergatik gaur kantagintzari lotu soinu artxiboak ditugun aipatuko. ATP, BNF, Suazia, Ostikenia, Erresbil, Euskal Iratiak, Baionako Artxiba Zentroa, Trebitz, Lomax, Arran, Bedasagar, Parejo, Huna besteak beste gure kantuaren altsogaren artxibaketan importanteak diren izenak. Aitortu behar dut eh, parte batean bederen errestasunez egindutala eh, soinu artxiben hauta, gaiak historia laburagoa baitu, alde batetik, eta bigarrenez, magi Irigoien bida aruntza ezagutzen dutan ikerlariaren ikerketa noinarritzea aixeago baitzitautan lehen emankizun honentzat. Baina ez da ene motivazio bakarra izan, galdera frango pausarazten dauzkit gaihunek, batzuek orain txet lutzatzen dauzkitzuetanak grabaketa memoriaren uh, luzapen bat, ote da? Altsorrak beiratzen lagundu du, ala grabatuz geroz eh, aniz galdu dugu. Grabatzen duguna ordinagailuetan metatzen dugu, noiz arte. Baliatzeko noiz bait, ala azkenean galtzeko. Artxiba laguntzaile, ala nagi eragile. Idatziarekin gertatzen dena, begiratzen badugu, hainbeste kantu liburuekin, neorkestu gehiago hitzen ikasteko indarrik egiten. Sosua galde Moskua Sosua galde Moskua gaixo sosua Sosua galde kaskua Sosua galde kaskua moskuoa gaixo sosua Sosua galde lepua Sosua galde lepua kaskua moskuoa gaixo sosua Sosua galde regalala Sosua Madrilega lekuak kaskua Moskua gaixo sosua Sosua galdu beste egala Sosua galdu egala beste egala lekuak askua Moskua gaixo sosua Sosua galdu bizkarra Sosua galdu bizkarra egala beste egala lekuak askua Moskua gaixo sosua Sosua Sosua galdu biztana Sosua galdu biztara bizkara egala beste egala lepua kaskua moskua gai sosua Sosua galdu rapia Sosua egala ezti biztana bizkara egala beste egala lepua kaskua moskua gai sosua Sosua galdu beste apia Sosua galdu ezti biztana bizkara egala beste egala lepua kaskua moskua gai sosua Sosua galdu belhaina Sosua galdu belhaina Zpibu eta zpibu eta bizkara Egala beste egala lepuak kaskuan moskua Gaizo Sosua Sosua galdu beste belhaina Sosua galdu belhaina beste belhaina Zpibu eta zpibu Egala beste egala lepuak kaskua moskua Gaizo Sosua Sosua galdu zanko sagarra Sosua kabezango segarra bera joste bera gazti bezazpie biztan abizkarra egala beste egala lepua kaskua moskua gai sosua Sosua galdu beste zanko Sosua galtzango segarra betetzango segarra belaina beste belaina zi beste biztara bizkarra egala beste egala lehikua kaskua moskua gaixo sosua Sosua galdi azta barra. Sosua galde bertas aparan Sosua Beti bertas aparan Sosua galde bertas aparan Sosua galde bertas aparan Sosua galde Sosua galde bertas aparan Sosua galdu bertas aparan Sosua galde bertas aparan Sosua galde bertas aparan Sosua galde bertas aparan Sosua galde bertas aparan Sosua Sosua galde bertas Sosua Sosua Sosua galdu Sosua galdu Xoxua galde zentzia Xoxua galde zentzia Zuzkri, beste zuzkri, ez da para, ez da para Zanko xagara, beste zanko xagara, bela baina Beste bela jazti, beste azti, beste bera dizkara Egala, beste egala, lepua, kaskua, moskua Gai xoxua Kantu hau, Sibroko kantiak uh, diskatik hartu dugu. Michel Eper dugu kantari. Elkarren, elkarrek 2000 uh, eh, hiruan plazaratu duen Simon uh, janek uh, eh, berrogoi eta hamar, hirurgoi hamarkadan egin bilketatik uh, eh, hartu beraz. Beraz, eh, kantu guai, sahartzen hasia. Simun uh, lana berantago aipatuko dugu eman gizun nuntan. Gure galderekin mementoan dezagun, grabaketak beraz, memoria azkartzen, uh, ala ahultzen. Gure burasuen garaian mant, egiten duazen transmisionia gaur egun aldatua da, beraz, eh, grabaketarik gabe, jadanik dena galdua izanen ote ginuen. Bestalde, dena grabatzea, dena kontserbatzea ona ote da, gure arbasuen memoriak ez zuena selekzio naturala egiten. Aldi berean, ez dea gozu joaine barkosek eman ahaide delizio suntan etxaunen bertsioniaren entzutea neork ez baiti kantu hori interpretazio ederra gorik eman Eta ginian eta agian emanen irias Haide de lisi usuntan bi berstegite kantat en erisitemul deklaratu. bate batzi gabe ez eskandalik elkate. Zortzi urteren galeretan nahi uken nahi esartu. Jinkua maa cabeza hasta londo eta neskati la amodio esartia batetan ezariz dudalako izali desprimetia. Egu zaitak egin zeitadan ordenarien haustia. Adio erraiten dira Dena orai zuzutu dano Ene kontzolu guzia Hatora bat keman deitazu Destren pienere keitia Bai, bai, entzuten zaituztet eh, sibero zokotik eh, hau ez dugu barkotx, eh? baizik eta lohidoi. Eh, eta bai, hori da artxiben bitxikeria bat, uh, barkosen, barkos delakoaren versioa, Marcel bedasagarek largoita hamar, hamarkadan bildua du, suaziaren baitan. Eta mementuan, fondoa beratx horren uh, hedatzea, ez da haizu, beraz. Altso entzuteko behar duzue maulera joan. Eh, kantu hau haatik uh, elkarrek plazaratu haintzin aipatu diska hortan agertzen da eta komertzioan aurki daiteke eta diska hontan diren kantu guziak funtsian suaziari eman fondotik uh, datozkigu beraz diska hau diska hortako kantuak hauek entzun gai dira Suaziaren horrek prezeski azken galdera bat ekartzen dut gogorat Artxiba fondo bakotsaren helburuak begiratuz, eh, denek ideia bera azaltzen dute behiratu eta gehienetan ber bultzatu eta ber piztu. Errealitatea horbilagotik begiratuz, artxiba horietaik asko ez dira oraino publikoari zabalduak edo ez entzuteko erretxak edo beti jabearen izena edo eman behar da, fea, ez da hain erretx. Zergatiko de, ote hori da enegaldera, nahi eskasa, konfiantza eskasa, altsu gabakutsak beretza eta txiki nahia, ala prudentzia legitimoa. Oartzen zirezten bezala, hainbat eta hainbat galdera, agian sekulan burutu ez zitzaizkizuetenak, gaurtik aintzina, zuekin partekatzen dituztenak. Hea partekatze horrek burua, ene burua adinduko duen entzun ote duzue soinu hau. Bon, berriz pasatuko dugu, baina aldi juntan untsa entzun ezazue. Alde batetik soinu laburra baita, eta bestalde ezagutzen dugun munduko soinu artxiba zaharrena baita. Harri goazen. <laughs> argi zaizuenez, O Clair de la Lune, dugu entzuten hemen. Eta hau Edouard Léon Scott de Martinville dugu uh, entzuten, fonotografoaren asmatzailea. Teknika pixka bat egin ezagun, fonotografoa zer da. Belarri bat bezala da, eta belarri horren puntan diafragma bat soinuaren dardararen biltzaile. Dardara horiek diafragmari lotua zaion iskilima batek idazten ditu, ikatzez emokatu itzulikatzen den paper hosto baten gainean soinuen grabatzeko lehen asmakuntza dugu, hau, mila sortzeun eta berrogoita hama zazpikoa. Erran bezala beraz, Eduard Leon Scott de Martinville frantsesak asmatua. Garaian, grabatzen lortu zuen, baina ezin zuen eh, bere soinua berriz entzun. Orain entzun duzuen hori, beraz, okler dolarun hori, mila sortzeun eta nahi ekoa da, eta Martinville eh, bera dugu kantari. Okler dolarun beraz kantatzen ari, Eta beraz, hause dugu munduko soinu grabaketarik zaharrena. Gero, hogo urte berantago joan behar da, hiru mila sortzion eta hiru tanoita pirat, Har dugu eh, Thomas Edisonek, Thomas Edisonek, fonografoa asmatu, mikasko lagu bati horatz motako bat lotu eta soinu uhinak itzulika dabilan binilozko hosto batean zizelkatzen ditu hau dugu grabaketa analogikoaren eh, arbasua erran genezake. Sistema horren garapenetik datoz diskoa, viniloa, eta Emil Berlineren gramofonoa gero agertu zena. Diskak ideki zuen beraz komertsializazioaren edo ideki zituen komertsializazioaren ateak. When I get to the bottom, I go back to the top of the Do you, don't you want? aitortzen dut Beatlesen Helter Skelter hunekin eh, Euskal Herritik uh, urrundu girela musikaren, komertsuaren puntetara ino heltzeko, eh, bai, baina beti musika onarekin. Eta Euskal Herrian zer beraz galdeginen dauta zue? Zerako jaun batzen galdeginik, gotik erraiten dut, zonbeti, azpaneko eskuara garbi. Eskuara aipatzen duan aukeoz, enitak egon errangara galtzeko irriztuan dela. Espainiako eskualegi ezan behen ziki. Nafarroan eta bizkaian lehen eskualaz mitozin herrian mit oai espainolet mitozia. Frantziako eskualegi ezan nahi zuen mitzaia zahara oai azio azki azkarren ale zombi galtzen ari da. nola endaian doni balentzi burun dona padeon eta maulen. Iri hori ditan badia hau hango aitama eskualola ziutzenak eta eskola ez dakitena. Gure armazuen dintzaia eskoletan iakaz baletaten editake nolako abituazta. Eskoletan eskola ikasi, gure haurek amodio gehiago balukete, behen aitamen dintzaia handako, eta behen buruak horra litzokete, gure armazuak betala dintzatu. Eskolaz kanpo badia ene arabera, bi gauza eskola gala azten dutena. Behenik jende handiet etxan eta gero taian pobresia. pobrezia. de se ya, ben si jande han die, ja i son sacò a la petite de comarera. A la jande han die, ni notari abokat, As paliantes utzi-utze, diutre, fronte ce ser eta he de itzeko sacò. Jian de cheye que ai dia fatse ser Hortian eran dut web izahia pobria dela. Ez da esan hartziko, zehen eta hoi gila mila urte bezala, eonak bate abartu gabe. Azara bizik ere zitake, eskora hain emaizia eskazitik izgutia, izberriak aite inditazke, eroak eskora behien hartuz, hartzai eta espaiolai bate maileatu gabe. Bon, prediko hau, komprenitu duzie, ez dugu kantua, eh, eta ez Euskarazko lehen artxiba ere, baina bai Euskal Herrian egin lehenetarikoa mila behatziun eta amairukoa trompatzen espaniz. Hemen entzun duzuen boz hau, hogo garen mende astapeneko iparaldeko pertsona importante batena dugu, Pierre Brusen, eh, azparneko mediku eskualtzale eta politikari, hau zapez izana bestek beste. beste gizon hortaz eta gehiago nahi izan ez gehoz, eh, ihortzen zaituztet, eh, no, piarrez eh, uh, eulateiek egin lanetarat. Bruzen jaunak, bere laguntza ekarrizion, garai haietan, beraz, mila behatzen Euskal Herriko Aztarnen biltzera turbilduzen zen Austriak Rudolf Trebitz jaunari hau eh, etnologoak dugu eta hainbat herritan ibili zen inkesta etnografikoen burutzen, baita ere eskualegian, beraz, mila behatziun eta hama Bere lan guziak, Austriako Viena eta Berlineko fonogram marxiv zentroetan aurkitzen dira. Horain, KD eta KD Rom batean biltzen dira eta erosgai dituzue hartxiba horiek, edo errenteriako eresbil zentroan entzun gai ere. Eresbil, berantago, aipatuko dugun zentroa biztan dena. Trebitzen artxiba hauen interesa da bere kontekstuan eta bere, beraz Euskal Herrian bertan grabatuak dira lehenak direla ipagalde untan. Erezbil zentrokoen arabera Trebitzen eh, Euskal Herriari buruzko kolekzioa hirutan eta hamalau Edison eh, delako zilindrotan eh, aurkitzen da. Egan bezala, 2000 eta hiru urtetik geroz, hirutan oita hamar grabaketa diskotan agertu dilerarik. Horain, entzun duzuen itzaldien onduan, kantuak ere horkitzen dira ipar edo hegoaldetik. Gaita zedukat ezaki Ez ez ja beran zetirik, nagoela zenaturik. Inbazira, dintzira, Eta bai, Jean-Pierre Lemoan ginuen hor eh, kantari, hau beraz, saran grabatua, mila betziun eta hama iruko ustailaren hogoita batean, beraz, eh, pentsa, dola, ehun urte, oai uh, pasatxo. Baina trebitzen eh, artxiba horiek ez dira lehenak, egun eh, ortekoak izanik ere. Eh, azule medikoak egin grabaketak litaizke iduriz Euskal Herriko zaharenak, bederan iparaldekoak, eta hauek mila behatzi egun ortekoak. Azule medikoa Pariseko antropologia elkartetik egorria izan zen, Pariseko erakusketa unibertsalaren karietarat, eta erakusketa horrek berreun eta hamabi egunez irauntzuen, eta berroi eta hamar milion bisitari erzibitu zituen, Gaia mendearen bilana, eta kari hortara ditu azule jaun horrek hainbat eta hainbat populu grabatu inkesta linguistiko baten helburu. Sedea zen munduko soinuen artxiba zentro baten sortzea. Gaur egun, Centre de Recherche en Etnomusikologi edo KREM delakoaren webgunean dira artxiba guziodiek, artxiben jabea haatik delako Societe d'Anthropologie de Paris dugularik. Euskal Higiari buruz, uh, zerratxe maiten hartxe baurietan, John Doni joaneren evangelioa siberutagez irakurria. Hauk prodigoaren parabola gipuzkeraz irakurria, bi kantu siberutagez eta hiru kantu gipuzkeraz. Gabaketa eta horiek eh, egiten uh, bentzonek lagundu zuelarik azule jaun hori. Entzun dezagun segidan gaur egun beti famatua dugun kantu hau. Basque sous le teint, chanson d'amour. La Belle Héritière. Prima Jesera, Sutan Turi, Anis Vagira, Oro Trompaturi, Enia Sirene, Eradati Fayales, Beffelan, Manuo, Deserti ala nigare zurte bat. Derderti ala zuan nahi batziha, arrentu eta oibena behala, etzizi ala din hartara nikana, Charma garibani eta mila behatzeunetik, mila eta hoita zazpira jauzi egiten dugu, eta hor eh, beti uh, Parisen egoiten dira, hoek Parisen grabatuak uh, izan baitira. Uh, hoita zazpian, Uber dugu aipagai, hau hizkuntza historialaria zen, eta mila behatzeun eta hamekan estrenatu zituen Les Archives de la Parole delakoak, Sorbon uh, eskolaren baitan, delako pate izeneko industrialari famatuarekin. Laster Frantziako hizkuntzan atlas linguistiko baten txedea dute eta Frantzian diren hizkuntza desberdinetako kantu historio eta beste likukotasunak biltzen dituzte. Euskal Herriko soinu batzu ere artxiba hauen osatzera teldu dira, baina hauek Pariseko laborategian grabatuak. Horain entzunen duzuen urtsu suriarena hauetarik bat dugu. Legalki, Rambert Dautsuet, euh, archibahau hau, fond des archives de la parole, collection de la Bibliothèque nationale de France de la de jabetza dela. Kronologia segituz, ondoko archiba ezagunak mila behatziun eta berroita zazpikoak dira. Berriz ere, jabearen izendatzerat behartuan aizenez, erraiten dutziet, Muse de civilisations de l'Europe et de la Méditerranée Mediterranee edo Musem delakoaren eskudirela. Artxiba hauek, Baionako artxiba gunean entzungai dituzue. Oraain entzuten ahal dugun bakarrak interneten entzun dituzue. Genebako Archive International de Musique Populaire (AIMP) dela Koren webgunean Konstanten braluiu etno musiko logo sortu museo etnografikoan. Gene mahaitia ki gorri segere tuan Gorputez urrun izan nagatik, bihotzez dela beti heneki. Ikustera ginen dela laborski, bizinadien alegeraki. Gorputzez urrun izan nagatik, bihotzez dela beti henekin ikustera ginen dela laborski bizina dien alegeraki ene maitia zuganik nahi nik ezi orai jakinik zer zera oskan hola tristatorik zure sohezti ederra galdurik ala dozun, belor maitatzen dodan, zutaz bertzeri. Zertzer hauzkan, hola tristatorik, zure sohezti ederra Ala dozun, belor maitatzen dodan, zutaz bertzerik. Tristerik banago tristerik ez niago zu ez arrazoin gaberi. Maite bat maitatoz geroztik bihotzaren erdi herditik. Ura handik kitatoz geroztik aien nola bizi behauk Maite bat, maitatoz geroztik, bihotzaren erdi erditik. hura handik, kitatoz geroztik, aiei nola bizi behauni. Galdu duzia aldetik, izar batzoinak ez baitu pareri. Aratxian, Jargiren da ederri, baldin ez bada odehi. Baino hautan hartza zoetarik, ez izaiteko onduan dolurik. Aratxian jargiren da ederri, baldin ez bada odehi. Baino hautan Artza zoetari Ez izaiteko Ondoan doluri Ez da zeruan Nizarri Ni maite dudan Haren pareri Lurrean Sortu izan nagati Argitzen du Nola zeruti Bertze izar Ororen artetik ez estona maite badut ni lurrean sortu izan argitzen du nola zeruti berze izar hororen arte Garaziko hiri gagai batek zaukune maiten enemaitia igurri berrogeita zazpian, eraz, soinu hau, Art et Tradition edo ATP Museoko Claudi Marcel Dubois eta Marie Marguerite Pichone Andral Andereak eh, egin bilketakoa da. Museo horrek hastetik bere musika saila izan du, mila eta hori amazazpitik geroz. Euskal Herriari dagokionez, eta hamar bat oren grabaketa daude, amazazpi elkarrizketa gehienak bertsularitzaz, kantuaz, maskarada eta pastoaletaz. Grabaketak eskalegian eginak eh, bainan ere Parisen, han antolatu ekitaldi batzuetan. Grabaketa zaharenak, berroita zazpikoak dira, Claudie Marcel Duboak eginak garazin, txaran eta arangoitzen baita ere gaindaine eta aluzen. Artxiba fondo hunek pizten duen interesa, somit kantutan untsa agertzen den kantatzeko molde saharago bat. Hemen agertzen zauzkigu aspaldiko partez euskal kantuari eh, interesatu direnek aipatzen dituzten goratasun uh, mugikor uh, delako horiek. Gure etxen badira bi etxe kandere, bat azahar bestia aldiz gazte. Igaran merkago izan dira be. Biagnahi veitiren juran mercatzale Etxekan begaztia lehen mintzatia Egin goztiar zinen amatio maitia Ez duzu bürütüren ideia hartia Egin segur beharzu galdu merkatia Ik duna behararen juran merkatzale Oren bako txagabe hiordi izate Durian hasirik zaria galdurik Gizatzar zumbaiteki pilaz gainkaturik Ene ideia ez dun hiria hüdurik Ehuli adina gu bilbe beti Ehuli adina gu bilbe beti Hartako zeikinun eta lotu mirkulari Ersun bat deni jauk lotzen mürkulari segreki Dena zilotu zira Gatu gaixuek naie iratzarer azti Nahi dio hiresen harari Hogeki eraitera enese Igaran merkako izan zer deikina olhou o adião de Nhola, Jão Nerejentar aqui. Ai, taxemi yari, loago abeti, estu tuka entzuten, teko hero txorik. Lorik ez jiten behar diagu ene odola zapasta zahotik. Aita seme horik, izausten jau beti. Etxe kande gaztia, kanporat bortati. Zahar mizerablia tolduago beti. Harek dien partia pikentu ederkik. Alozeko laksak delako bat eh, gure etxen badira kantu hunen eh, emaile eta hor gertzen dira guratasun mugiko horiek. Ez ditugu aipatuko gaur espaita eh, gure gaia, justu simpleki esplikatzeko pianoko noten artean zitezken beste nota batzu direla uh, Euskal Herrian sirula edo beste tresna herrikoien eraginez entzuten zirenak eta batzuetan direnak oraindik hori dura hori txipitu da, baina bainan bon, berroi hortan hartzen gira uh, hor presentzela eta aipatzen zela ere janituriek bezalako idazleak aipatu zituzten eta beste ikerlari batzuek ere. Klodi Marcel Dubois ah, horren grabaketak entzungai dituzue beraz bainako hartxiba zentroan, eta berantago egin zituen soinu batzu ere badira entzungai interneten alan lomak zen bilketan. Huna gure gaurko azken aipagairen aurkesteko lotura egina Alan Lomax. Neke da Euskal Herriko artxibak eh, horbiltzea Alan Lomax aipatu gabe. Hoita amak eh, urteetako krisia garaian zen hasi Alan Lomaxen aita lehenik eta gero aita semeak Washingtongo Kongresuko liburutegiak manaturik Estadu batuetako hegoko folklorearen grabatzen autoa grabaketa studio gisa moldaturik, herrietan gaindi ibili ziren karrika, eliza, presondegi, lantegi eta ostatuetan. Hots, musika entzuten zuten toki guzietan. Izigarrizko bilketa lan hori bere garaian berkokatu behar da. Mila behatziun eta berroko ibroita urte horietan, suri bat ez zitzaken beltz baten laguna izan. Strange Fruit ondoko kantuaren garaietaz ari gira. trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree thank you. a sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain. Hau ez ginuen uh, Alan Lomaxen bilketa, bainan, ezin nuen Ameriketako agazakeria aipatu fruitu bitxi hori jastarazi gabe. Billy Holiday ginuen eta Strange Fruit edo fruitu bitxia, do bitxia, kantu hori lehen aldikotz uh, mila eta hoita hemeretzian Nueva Yorkeko Café Society delakoan eman zuen. Lewis uh, Alanek idatzi poema batean oinagitzen da, eta ego estadu batuetan garai hartan gertatzen ziren beltzen eraso eta erahiltzen kontrako obra artistikoa da eta obra, lehen obretarik ere. Aldiberean, giza eskubideen eh, aldeko mugimenduaren lehen agerraldi gisa kontsideratua da, strange fruit edo mm, fruitu berezi hori arboletan urkaturik zintzilik finitu zuen belz baten eh, gorpua dugu. Baina gure Lomax familiarat eh, itzulgaiten, hauek ere heien jagia ekarri baitiote arrazakeria horren borrokatzeari eta funtsian heien lan guzia ideologia horrekin egin dute. Kultura bat ez dela beste baten meneko izaiten ahal eta denek ber balorea dutela eta ondorioz gizaki guziek ber balioa. I'm gonna melt it when I get my kantu hau beraz I'm going to Memphis uh, Alan Lomaxen kolekziontik dator mila behatzieun eta berroita zazpian Mississippiko presondegi batean grabatua eta interneten edo kompaktoetan entzun gai eh, gaur egun. Texaseko burges uh, txipi batzuen txeme, eh, alan lomax beti soka baten gainean bezala ibili da, alde batetik sobera beltzen getuetan ibilki suriendako, eta bestaletik beltzen mesfidantzaren pean neho gazpaitzen heien kulturaz eta izaiteaz interesatzen garai haietan surien artean. Lomaxek halere ezagutarazi ditu blues musikari eta gospel kantaria initz eta eta uhunen lanaren ondorioz dira surien musiketan sartu e, ehien eraginak ere Presley, dilan edo beste batzuen musiketan. Euskal Egirat itzultzeko Lomaxen kolekzionian hiru diska aurki daitezke, bata Gipuzkoako musika eta dantzekin, bestea Bizkaikoak eta azkena Nafarrokoak. Ondoko eman kizunean gehiago entzunen ditugu, Una gaurkoan bukatzeko halere Jose Miel Eskudero, Krisos Tomo Iturain eta Manuel Olaizola delako ustapide eh, bertsolarien arteko bertsokada sortziko handian, mila behatzeun eta berroita biko agorilaren hemeretzian grabatua. Gaia, Euskara eta Lomaxen bisita. Venga. Mundu honetan idizitzen naiz, Joandan berrogei urtian, mudan zerrak ikusten dira, ordutik ordan hartian. Alkarren gana gaur, bizigarrena partian, Illa euskera indar zen begur, Amerikek Amerikako partian. Kiedon txarra beti hori. Kai, astu hori, atzin datu Gauza horrekin bat ere ez naiz, aizu lagunak ejatu, ondo esana behin ere ez da, egin izan du pekatu. Nik esan dako itzau ere, inor ingo ukatu, indartu beharrian ez alda, pixka egin bajatu. Asi ardet nike inola, aldan bozaz jarrenian, sentimentu bat nola daukaten gorderikan barrenian. Nere ustetan euskera izan zan, klaseriko Postuko gera berriro pixka tindartzen datorrenian. Gure izkuntza bialdu jodegu, alde eta da albaldima da gedea nahi Euskaldunaren tartera. Beste gauza bat ederra godik, ezin liteke atera, indartu zia pentsatu zen dut, hola saiatzen bagera. <laughs> Gaurrolariko ginala sinistatziak ai bilotzetik landik. Alperri ganari biharrela, Jose Mielege mindik. Olako atarra mentori, ez oraindik, anoki jo izatezke ozdan, joango ninuke gemendik. Baina, <laughs> Zertarako da gauza jodiek alperrikan esatia Leku guzitan ere zaila da danagondo izatia Bertan ez gaude hain gaizki osasuna tapakia Nora nahi joaten gera denian libre deu berrizatia Behin biarreta jarri gaituzte, oain ez du Barri junta etorri dira Oena gugalakuan Nere bersua ez da ertzeten Barrendik bera elakuan Beste batian pentsatu gaute Kantatzera nora <laughs> Beraz, zartxibak bizi arazteko, ala fiteago ehorzteko. Ez diogu galdera huni erantzun handirik ekarrik gauk, agian, baina zartxibak bizi erazten entxatu girelakoan nago eta sailu juntan segituko dugula ere ondoko emankizunetan. Azken minuta hauetan, prezeski kontserbatzetik bigarren bizi batetarat pasaraziko ditut emankizun denborak, denboran entzun kantu bat edo beste hauen bertsone berria proposatuz. Ni haurek edo ene urbiliko batzuek egina, beraz, ondoko aldi arte. pasar seiago, besti aldiz gazte, igaran merkago izan gaizki jindirade, biak nahi behitziren juran merkazale. Juran merkazale, etxikande gaztia lehen mintzatia, egin goizti arzinen maitia, Ez du zuburuturen ideia hartia Egun sehur behar zugaldu Merkatia iduna beharren Juran merkazale Horren bako txagabe Hior di izate Burian ahasirik zaria galdu di Izatzar zonbaitek ikilaz Gainkatu di Ideia ez du nidia Ehulia dinagur bilbe galto beti, ehulia dinagu bilbe galto beti. Artako jekin uneta, lotu mürkülari. Abadeian lotzen mürkülari, Puntu hetan daudetzu gaitiak segreki Bena zu lotu zira urde azpiari Gaitu gaixoen naie iratza jerazi Nahi dio nyatekan, hire eshe nagari ene eshe Igaran merkago izan zerrek jauki Oilo bat jandu nara, errezentareki Nahi dio zen harari Hogeki eraitera ene seminari Igaran merkako izan zer deikina jauki Oloa jaun dunala jaun ere jentareki Aitak seminari Ez dutik hain zeko herotori. Lorik ez zita bat jiten behar diagu zaitin. Hene zapasta zahoti. Aita zene hori, izausten jaheti. Etxetan de gaztiga, kantorak bortatik.